Նաիրա Խամփերյանը Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղից է տեղահանվել, երբ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեկնեց Երևան, չեր էլ պատկերացնում, որ այդ երբեք Մեծ Թաղերի իր նորակառույցտուն չի վերադառնալու, չի նստելու իր բակում, իր այգու պտուղները չի քաղելու։ Այժմ Վարձով է բնակվում Ստեփանակերտում։ Արեշ Թաղամասի այն տանը, որտեղ բնակվում է հիմա, մի անկյունում արքայանարինջի շարաններն էին չորանում, մյուս մասում կարի պրոֆեսիոնալ մեքենաներ էին դրված։ Կարել սովորել է տեղահանվելուց հետո, մասնակցել է դասընթացների, ձեռք բերել հմտություններ, որից հետո աշխատել է բարի կար արտադրամասում։ Անկյունում դրված արտադրական կարի մեքենան ու մակրակարի մեքենան ասում է Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամն է տրամադրել իրեն։ Շատ շնորհակալ եմ Սոֆիա Հովսեփյանին, իր շնորհիվ ես ստացել եմ արտադրական կարի մեքենա եւ մակրակարի մեքենա։ Այժմ աշխատում եմ տանը, կարում եմ հիմնականում սպիտակեղեն, սրբիչներ, հիմա էլ արդեն ուզում եմ շոր կարել, հուդիներ կարել, ինչի համար էլի ինձ օգնում է Մարինե Ադուլյանը, այս անգամ էլի ինքնակտորը ինձ տրամադրել։ Նա իրան կարում է տանը, իրացնում հիմնականում ծանոթների միջոցով։ Բարի մարդիկ կան, համոզվում է ամեն օր։ Տանտերը, որի հետ ծանոթացել էինք դեռ մինչ պատերազմը, ամեն հարցով աջակցում է։ Սոֆյան ու Մարինեն էլ պատրաստական են ամեն ինչ անել ընթացքում ցակող հարցերը լուծելու համար։ Ինչ շատ օգնում է մեր այս տանտերը, դոկտոր Միքայելյանը։ Սկզբում ինքն է ինձ ողջավորել, որ ես սկսեմ կարելը։ Դե մարդիկ էլ երևի որ իմացել են, որ տեղը հանված եմ, ում պետք է եղել, ում պետք չի եղել, վերցրել են։ Այդ կինը ինձ շատ է օգնել, իր աղջիկները, Նայրան մեկն է այն տասնյակ շահառուներից, որոնց կարիքի պահին օժանդակել է Արցախի զարգացման սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը։ Հիմնադրամի տնօրեն Սոֆիա Հովսեփյանը կազմակերպության ստեղծման նպատակների մասին է պատմում հիմնադրման օրվանից տեղահանվածների եւ առհասարակ զովածների Այսին հաշմանդամություն ունեցող սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքների համար տարբեր ծրագրեր են կանում, քանի որ մարտահրավերները պատերազմից հետո Արցախում փոխվել է։ Ծրագրերի հիմնական նպատակը ընտանիքի հզորացումն է եւ ընտանիքին հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի ոտքի կանգնեն եւ կարողանան ինքնուրույն ապրեն եւ ինքնուրույն արարեն։ Կատարում ենք կարիքների գնահատում սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս հասկանալու տվյալ ընտանիքի ներուժը։ Այդ հիմքի վրա էլ ստեղծվում են փոքրիկ բիզնեսներ, իսկ հիմնադրամն այդ բիզնեսները զարգացնելու հնարավորություններն է տալիս։ Եթե որևէ մի կարողություն ունի կամ այնպիսի կարողություն է, որը տվյալ միջավայրի համար այդքան էլ համատեղելի չի, այսինքն Միայն անասնապահություն է եւ ուրիշ ոչինչ չի կարող անել, իսկ այնպիսի վայրում է ապրում, որտեղ անասնապահությունը նպատակահարմար չի ելնելով անվտանգային հարցերից։ Փաթալինսեն հնարավորություն իր նախընտրությունների շրջանակում սովորելու եւ հետագայում այդ սովորածը կարողություն որպես այդպեսին կիրառելու եւ գումար վաստակելու։ Հիմնական ծրագրերը կազմվում են ընտանիքի անդամների հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները հաշվի առնելով։ Մարդկանց ուղեղներից պիտի դուրս բերենք միայն սոցիալական աջակցությունների, նպաստների հաշվին ապրելու մտածողությունը։ Պետք է փոխել միտքը եւ արժեքային համակարգը, ասում է, առաջնորդվելով տալ ոչ թե ձուկ, այլ ուրկան սկզբունքով։ Այս պահին ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնք շատ տարբեր ոլորտների են։ Սունգի արտադրումից մինչև կարի արտադրյալmasեր փոքրիկ, հրուշակագործություն, ճագարաբուծություն, ազնվավ մորու աճեցում եւ այլն եւ այլն։ Տարբեր են ծրագրերը, որևէ կողմից մենք չունենք համանապակում։ Ինչի համար ենք բազմապրոֆիլ վերցրել, որովհետեւ մեր համար կարեւոր է, որ տվյալ մարդը իր հետաքրքրությունը բավարարի։ Եվ աշխատանքը, որ ինքը պետք է անի, դա անի սիրով եւ նվիրումով։ Եվ մի միշտ մոտիվացված լինի իր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու եւ զարգացնելու այդ զբաղմունքը։ Կարծես թե հաջողվում է, ասում է սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի պատասխանատուն, հավելելով, որ գույքը տրամադրում են 1 տարի ժամկետով, այդ ընթացքում այն պատկանում է սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամին, ինչու, որ เป զի այն նպատակային օգտագործվի, ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում վերցնում են եւ տրամադրում այլ ընտանիքի։ Իսկ շահառուները, որոնք իսկապես ուզում են ծրագրերի միջոցով հիմնադրել իրենց բիզնեսը, մենակ չեն։ Դժվարություններ առաջանալու դեպքում հիմնադրամն աջակցում է հնարավոր բոլոր խողովակներով։ Սոֆիա Հովսեփյանը հիմա Արցախում ավելի շատ է լինում, քան Երևանում, որտեղ բնակվում էր։ Դժվարությունները, որ ցակում են, հաղթահարելի է համարում։ Ես Արցախը վաղուց եմ ճանաչում։ Ինձ համար Արցախում որևէ նորություն չկա, ավելին շատ ավելի լավ եմ ճանաչել, քան շատ արցախցիներ են ճանաչում, որովհետև մասնագիտական աչքով եմ միշտ նայել, որովհետև որպես մասնագետ եմ միշտ եկել Արցախ։ Եվ ի սկզբանե պատրաստված ենք այն, ինչում մենք ունենանք դժվարություն, ես արդեն նախապես կանխարգելել էի եւ Հայաստանից արդեն խնդրել էի մասնագետներին հետ ներգրավեն։ Իրականում, երբ գալիս ես կոնկրետ նպատակով, ցանկացած դժվարություն շատ հեշտությամբ լուծ ստեղծվում է։ Ես եկել եմ անելու, այս փոփոխություններին պատրաստ ենք ու փորձում ենք անել, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Այնուամենայնիվ մենք ստեղծել ենք բավականին լավ թիմ, իրար հասկացող, իրար օգնող, եւ այդ թիմի արդյունքում կարծում եմ, որ առաջ կգնանք։ 25 բիզնես արդեն հաջողել է, եւս 10-ն ընթացքի մեջ է։ Ասել է, թե 35 ընտանիք արդեն սեփական աշխատանքով ընտանիքի ծախսերը հոգալու, գուցե նաեւ գործառու պահելու հնարավորություն ունի։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։